Fis-sena 2001, meta saħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Malta Media.com kienet ċandret sensiela ta' rapporti minn għandu permezz tal-internet. Din is-sensiela ta' podati qed nerġgħu inwaslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Waħda mill-affarijiet li qiegħda tissemma spiss issa li għaddiet iktar minn ġimgħa mit-traġedja enormi li fiha aktar minn 5000 ruħ eh, ħallew ħajjithom prattikament nistgħu ngħidu għalkemm eh, dawn l-aħħar jumejn eh, il-konferma dwar jekk dawn mhumiex missing jew inkella mejtin, ġifieri hija waħda li forsi mhijiex daqshekk ċara, però hija l-lista ta' nies jew kif din il-lista ta' nies dejjem tikber jew fejn teżisti din il-lista. U eh, biex nitkellmu dwar dan miegħi reġgħet għandi lil konslu ta' Malta għal New York lil Dr. Jasmine Schembri u, u mill-esperjenza personali tiegħu kif jara u anka fil-ħidma tiegħu hawnhekk eh, eh, fil-ħidma tiegħu uffiċjali xtaqt li jgħidilna hu dwar dwar din il-lista ta' dawn l-ismijiet eh, tan nies nieqsa jew inkella tal-fatalitajiet. Grazzi ton ta' din l-opportunità u tajjeb illi wieħed jifhem eżatt fuq x'qed nitkellmu għax bħalissa teżisti ċertu konfużjoni sija ġo New York u anka fid-dinja fosthom anka Malta. Biex nibdew rridu ngħidu hemm diversi listi. Eh, L-ewwel attentat li kien li kien inizjattiva tajba ħafna kien li diversi nies poġġew websites jew għad-dispożizzjoni ta' nies oħra poġġew websites biex dak li jkun min għandu il xi ħadd li jaħseb li huwa mitluf li huwa missing ipoġġi l-informazzjoni fuq dawn il-websites ħalli nies oħra jkunu jistgħu jaraw din l-informazzjoni u b'xi mod jirrispondu lil xulxin u jgħinu lil xulxin. Dak kienet kienet idea tajba ħafna u fl-entużjażmu naħseb li kulħadd ehm, dak il-ħin konkorra u b'xi mod għaddi din l-informazzjoni. Però rridu nifmu illi din hija dinja fejn mhux kulħadd għandu l-isbaħ intenzjonijiet u l-aħjar intenzjonijiet u mill-informazzjoni li għandna jidher li eh, iktar ma beda għaddi żmien iktar bdew eh, ngħidu kien hemm min beda ċajta, forsi poġġi ismijiet ta' nies li kien jafsew li ma kinux kien hemm min b'intenzjonijiet ħżiena wkoll u allura dawn il-listi ġew kompromessi u forsi mhux mhux mhux ta' min jaf dom iktar. Hekk hu, smajna fil-fatt fuq anke każi kważi kriminali u x'hekk ta' xi ħadd li seta' għamel delitt, ħeles mill-ġisem u mar jirrapporta li din il-persuna hija nieqsa. Eżatt, dik dik dik kien kien każ li li li li huwa eżempju ċar ta' dal-affarijiet. Fost il-listi oħra hemm dawk il-listi ta' websites u ta' gazzetti u ta' stazzjonijiet tat-televiżjoni u ta' aġenziji tal-aħbarijiet li forsi huma kemxejn iktar ta' min jafda fuqhom. Però sirna nafu wkoll u ġejna avżati li anke f'dawn il-listi wkoll jeżistu ċertu anomaliji, ċertu żbalji li jew is-sors tal-informazzjoni ma kienx ma kienx proprju ċar jew inkella l-ġurnalisti fl-entużjażmu tagħhom u l-fatt illi ma kellhomx iktar informazzjoni x'jagħtu poġġew numri jew jew jew jew listi illi kienu konvinti li huma listi li huma eżatti fil-fatt ma kinux. U qed nitkellmu dwar aġenziji serji hawnhekk hux hekk bħal New York Times, bħal CNN. CNN, Associated Press, eċċetera. Li qed nagħmlu aħna bħala konsolat huwa li kemm jista' jkun inżommu l-kuntatti tagħna mal-uffiċċju tal-Mayor, mal-uffiċċju tas-Sindku li għandhom il-lista uffiċjali ta' dawk in-nies li ġew rapportati missing. Però hawnhekk huwa tajjeb li nispjegaw li din lista ma ġietx mis-sema. Din lista bdiet tinbena ftit ftit billi n-nies bdew imorru l-familjari wara li għamlu r-riċerki tagħhom wara li aċċertaw ruħhom illi l-familjari tagħhom jistgħu jkunu mkien iktar, fosthom anke fl-isptarijiet għax hemm Teżisti lista oħra tal-isptarijiet, dawk in-nies li ddaħħlu l-isptar, ħafna minnhom ma kellhomx l-opportunità li jċemplu l-familjari tagħhom, jew kienu kienu mhux f'sessihom jew inkella kienu kienu daqshekk gravi li ma setgħux iċemplu. Allura għall-mument il-familjari tagħhom ġew f'dubju jekk il-familjari tagħhom humiex sfortunatament mirdumin taħt il taħt il taħt il taħt it-terapin jew kien qegħdin f'xi sptar. Però ftit ftit istaw l-listi ġew distinti u min kien fi sptar Tista' llum tmur tiċċekkja u tkun taf mill-ewwel jekk dak kienx fl-isptar, għadux fl-isptar jew inkella ġiex rilaxxat u hemm il-lista l-oħra li l-familjari qed jimlew numru ta' formoli li inti mbagħad effettivament ikollok il-familjari tiegħek ikunu reġistrati uffiċjalment bħala missing. Però anke tassew tal-biża' l-idea li jista' jkun li hemm persuna, pereżempju, li dinha m'għandha lil ħadd jiġi minnha li jaf li hija taħdem hemm. il-ħbib forsi jessax dil persuna m'għandix u allura ħadd ma jirrapporta u dil persuna tosfor. U xek. Din hija din hija realtà li qegħdin naffaċċjaw li jista' jkollok nies illi effettivament jgħibu minn fuq id-dinja għax ħadd ma jirrapportom. Fuq dawn il-listi tfaċċaw xi ismijiet Maltin ukoll illi eh, manna lebda konferma sissa jekk dawn il-fattu mhix persuni Maltin. L-aktar tnejn il semmew huwa Brian Kakija illi kien jaħdem u kien impjegat ma' Cantor Fitzgerald fil-World Trade Center u il-każ ta' ċertu Michael Għaxaq illi dan diġà ġie rapportat anke mejjet. Dwar dawn xi smajtu intom? Mela, nerġgħu niċċaraw. L-ewwel nett il-Konsolat sal-lum għadu ma rċieva l-ebda informazzjoni mill-familjari ta' xi ħadd illi huwa rrappurtat mitluf. Kellna diversi talbiet biex nikkuntattjaw ċertu nies u hemm xi nies li għadna ma rnexxilniex nikkuntattjawhom. Però s'issa għadu ħadd ma talabna li f'ismu, jiġifieri qed nitkellem fuq nies li għandhom il-familjari tagħhom Malta, għadu ħadd ma talabna biex uffiċjalment għan-nom tagħhom aħna nirrapurtaw 'il dawn in-nies neqsin. Issa ovvjament, kif taf inti u kif għadni kif semmejt, issemmew fuq diversi listi xi nies b'kunjom Malti. Aħna mill-ewwel once li once li daw jiġu għall-attenzjoni tagħna, immorru nippruvaw niskopru ftit iktar informazzjoni. Però id-deċiżjoni li ttieħdet mill-awtoritajiet ta' din il-belt hija li jinfurmaw uffiċjalment lill-konsolati meta l-persuna tkun one mejta, two identifikata u three aċċertat li hija tan-nazzjonalità ta' dak il-konsolat. Allura biex lilna jinfurmawna uffiċjalment li. Sfortunatament hemm xi ħadd Malti li huwa mejjet, iridu, irid ikun mejjet ovvjament, irid ikun identifikat b'ismu u jrid ikun identifikat ukoll bħala Malti. S'issa dan ma ġarax. Barra minn hekk, mhux qed jagħtu informazzjoni lill-konsolati jekk il-konsolat oriġinarjament ma kienx hu li rrapporta lil dik il-persuna nieqsa biex niftehmu. Jekk. Jiena xi ħadd li ġbidli l-attenzjoni għal isem li ra fuq xi lista u li għandu kuljom Malti, imma li jiena bħala Konslu jew il-kollegi tiegħi tal-Konsulat ma rrapurtajniehx aħna għan-nom tal-familjari tiegħu Malta bħala missing, ma nistax jiena mmur nistaqsi lill-persuna jekk hix qiegħda fuq il-lista uffiċjali, min irrapurta, eċċetera. U lanqas għax xi privileġġ diplomatiku, jiġifieri ma. Il-problema hija waħda, illi f'mumenti bħal dawn, Meta tqis in-numru l-kbir ta' Konsolati li hawn ġo New York u allura dawna mhux qed jiddiljaw ma' għaxra, ħmistax-il ruħ li huma familjari magħhom u li jafuhom minn wiċċhom. Nitkellmu madwar mitejn, mhux hekk? Qed nitkellmu fuq, fuq, fuq, fuq, bħala Konsolati u missjonijiet qed nitkellmu fuq 190, 190 pajjiż, jiġifieri mhux, mhux fi sitwazzjoni faċli. Huma qed jevitaw kemm jistgħu illi ċertu informazzjoni li kulħadd jifhem hija kunfidenzjali ma tingħatax il dak u l-ieħor. Speċi dawna jekk persuna ġiet rappurtata nieqsa u llum sfortunatament dawna kkonfermaw li din il-persuna mietet, allura dik il-persuna li li kienet irrappurtata oriġinarjament tiġi nfurmata hi l-ewwel, anke jekk ikun sfortunatament Malti jew jew Taljan jew Ingliż, jiġifieri il-konsolat jiġi jiġi notifikat il-konsolat biss meta kien il-konsolat stess li rrapporta dil-persuna nieqsa. Ovvjament aħna. Nirrapportaw dawn in-nies neqsin jekk ikollna struzzjonijiet mill-familjari tagħhom li jixtiequ li nirrapportawhom bħala neqsin. U din il-ħaġa tkompli issa l-fatt li anke ilbieraħ jew ilbieraħ lura jidhirli smajna r-rapport illi biex jitnaddaf id-debris kollu illi hemm fil-World Trade Center jistgħu jdumu sa sitt xhur. Mhux xejta dan, sitt xhur. U wieħed allura jibda jgħid imma allura l-affarijiet l-affarijiet kif wieħed jista' jieħu ċertu konklużjoni fuqhom mhux hekk? Diffiċli ħafna. Hija diffiċli ħafna, speċjalment ehm, ċirkostanzi huma tali illi kif qed tgħid inti biex sempliċement inatfu d-debri, inatfu, inatfu dak kollu li hemm misfer. U ovvjament fil-proċess isibu lil-nies li hemm li hemm irdu minn hemm taħt. jew li fadal minn dawn in-nies biex inkunu ċari huwa twil u jista' jkun qed naffaċċaw il-possibilità u din s-Sindku ta' New York Rudy Giuliani għamilha ċara ħafna qed naffaċċaw il-possibilità li ċertu nies ma tinstab traċċa tagħhom. Jekk u dana bħal meta bħal meta jkraxxi ajruplan u xejk fil-baħar ngħidu Issa hawnhekk ovvjament jitlu fis-seħħ il-liġijiet ta' dan il-pajjiż għal dak li jikkonċerna il-ċittadini li huma Amerikani u l-liġijiet nazzjonali ta' diversi eh, vittmi li huma eh, jew dawk li nqassa sissa rapportati bħala mitlufin tal-pajjiż eh, di oriġini tagħhom. Ehm, rrid ngħid xi ħaġa oħra li forsi ta' min jgħidha li ovvjament dawk il-Maltin li huma Maltin bil-kunjom ta' dixxendenza Maltija li però llum huma ċittadini Amerikani Dawn ovvjament qed jiġu kkunsiderati bħala ċittadini Amerikani. Jiġifieri aħna l-interess tal-konsolat ovvjament huwa dak li li kemm jista' jkun jaċċerta l-fatti u jekk ikollna domanda mill-familjari tagħhom li għadhom jgħixu Malta aħna nippruvaw ngħaddulhom kemm jista' jkun informazzjoni però rridu nirrealizzaw illi fejn jidħlu ċittadini Amerikani anke jekk huma ta' dixxendenza Maltija l-informazzjoni qed tingħata direttament il dak li jissejjaħ in-next of kin, jiġifieri dak huwa l-iktar l-iktar qarib viċin li għandhom ġewwa l-Istati Uniti. U allura eh, b'dan il-kliem li għadek kemm għattilna aħna nistgħu anke nibdew nifmu il-dimensjoni reali ta', ta, ta din it-traġedja. Traġedja li, li jien ma narax ma narax tmiem għalija apparti dil-bċifol ta' sitt xhur biex ingħatfu d-debri, imma din hija xi ħaġa li tista' tkompli anka Sena, aktar minn sena oħra. U anke dan mingħajr ma jinqalgħu komplikazzjonijiet ġodda, u xejn qegħdin ngħidu. Ekku, Ton, il-bieraħ meta meta tkellimna jiena u inti, jekk tiftakar, għadt li li jiena ottimist għax qed nara l-affarijiet ġejna normal. Ovvjament jiena kont qed nirreferi għalija u għall-ambaxxata tagħna. Però wieħed ma jridx jinsa li ġo dil-belt hawn Eluf u eluf ta' nies li sofrew telf. Kważi miljuni. Kważi, kważi, kważi jekk, jekk, jekk, jekk tikkalkula kemm, kemm jista' jkollu familjari persuna tasal toqrob anke lejn il-miljuni. U dawn l-affarijiet mhux se jiġu għan-normal mil-lum għall-għada. Ovvjament, dawn għaddew minn traċedja enormi ta' ta' telf ta' ħajja x'ġiet l-iktar waħda importanti. Kulħadd, kulħadd jitkellem ħafna drabi hawnhekk ġo dil-belt fuq, fuq il, fuq il-fatt li t-twel, t-twel, t-Twin Towers, il-World Trade Center m'għadux hemm. Hija verità li dawna kienu kienu kienu kienu simbolu ta' dil-belt, però rridu nifhmu wkoll li li hemm eluf ta' nies, issa n-numru uffiċjali jekk m'iniex se żball huwa 5,400, ta' nies li tilfu ħajjithom jew li huma preżunti li tilfu ħajjithom. U. U n-numru l-ħin kollu jikber. N-numru l-ħin kollu jikber u l-familjari tagħhom ovvjament it-traġedja għalihom hija kbira u mhux se jiġu lura għan-normal. Billi, billi dawn għieb imorru lura x-xogħol jew inkella jmorru jaraw xogħol, show fuq Broadway, allavolja, ix-shows fuq Broadway reġgħu bdew. Ekku, ma il-ħajja trid tkompli b'xi mod u xejk. Aħna inkomplu hawnhekk ngħixu fi New York u nistgħu ngħidulkom illi jekk ikun hemm xi ħaġa illi jagħmel sens li jerġa' jkollna lill-Konslu ta' Malta għal New York lil Dr. Jasmine Schembri magħna jiena Nista' nwegħedkom li se nipprova nara kif nagħmel biex iressquli l-mikrofonu hawnhekk u jiena ċerta x'qed narah is-saraħ jitbissem li hu jkollu pjaċir li nirrieġi. Nirringrazzjak ħafna. Nirringrazzjak lilek. Dik kienet xandiera ta' Toni Sant mis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia.com.